Spēks vai vājība? Mēs ļoti bieži aizmirstam pacietības jēgu. Mums liekas, ka pacietība ir kā mazdošība vai nevēlēšanās atzīt patiesību. Mums šķiet, ja nu reiz cita ceļa nav, nāksies paciesties. Taču samierināšanās un pacietība nav viens un tas pats. Pacietība ir dievišķa īpašība. Pacietība ir mūsu spēju stiprināšana. Spējot būt pacietīgi, mēs stiprinām sevī gribas spēku. Pacietība – apslēpts dvēseles spēks. Pacietība – atklāta sirds spēja.